Eta orai bai, Barcelonatik eh, gure lankideak eh, hor ditugula. Jose Luis Aizpuru, egunon? Bai, egunon, eh, bat egunon entzule guziri, beraz, bai, erranduka bezala. Egun luzea izan zela, goizean goizetik, goizeko bostetan joan ginen Barcelona iriko eskola batetara, Raval lausoko eskola batetara, goizeko bosterako beraz deia egina baitzen bertara joetiko ba, poliziak eh, boska guneak ez ote zituen e, baituko eta boska kutsiak ez ote zituen laportuko, hortarako ehundaka jende eh, resistentzia pasibo egitu deia egina zuten ez, beraz han joan ginen hainbat jende, kanpo kaldean gu ikustea baitera zara gertatzen, eta barne kalden ere janik goizetik, goizeko lehen E, eh, Bartatu, eh, beste jainbat jende eskoletara joan ziren barnean okupatzera eskolak, eta orduan bai kanpoan, bai barnean jendea bildu zen. Beraz, e, aski emozionantea, aski unkigarria goizeko lenten hori horieta, eta beti beldur hori zen, bazen informazioa kanpotik, ea lemizi mozoak etorriko zirenez, polizia helduko zenez, eta pizkat keska horrekin ginen. Eh, erran bezala, beraz, lehen ordu goie pasatak gero eh, behin eh, goizeko beratzietan eh, iriki zirenean, boska, eh, boska guneak iriki zirenean, eta kutsak ere erakutsi zituztenean, beraz, jendia txaloka eta bi baka ere azizela zela eskarrezkuin, eta ondotik eh, jintzire behatzik inguruan, behatzik lauden inguruan, beste informazio batzuk, hauek epizkar lazgarriagoak, non, erraiten zuten, ba, bazirela polizia, ba, kasuantan polizia, nazionala, zen eta mozuek e, eh, irabaki eh, zuten e, zutela segurtasuna lan emango, eta kasu da polizia nazionalek gintzutena izan zen e, ba, autatu boska leku batzuk eta autaketa horren e, Ondotik ba, lapurketak egin, bostakutzen lapurketak ziren egiten, bortxaz e, jendea aperatzen eta irudien bidez, zare sozialen bidez, ikusial izan genuen egoera nolakoa zen. Eta e, nahi bezue entzuteko behar bada egokira mhm. da entzun dezagun eh, Kataluniako presidentea eta kaso hontan dugu beraz e, Carles Puigdemont berak e, arratzean gaueko amaikak inguruan egunaren bilan bat egin zuen eta behi bat ere egin zion Europako komunitateari bizka bat Europak behar zuela hartu gai hau benetan bere gain hau bakare bakarrik gaia hau uh, eh, Espainiago gai bat, baizik eta Europakoa, eta hori zioan uh, eh, gaueko amaiketan egin zuen uh, eh, iardokitze, lehen iardokitzean. He de fer una apel·lació directa a Europa. Els catalans ens hem guanyat el dret a ser respectats a Europa. La Unió Europea ja no pot continuar mirant cap a un altre cantó. Som ciutadans europeus els qui patim la vulneració de drets i llibertats, violacions directes de la Carta Europea dels drets fonamentals? Beraz, zalaketa, zalaketa gogorra, giza eskubiden e, eh, bortxaketak ere gogorra izan zirela, beraz, e, nazioarteko komunitateari kalespu izdemondek egiten zion e, dei azkarra. Eta e, biztan dena baita ere horrez gain e, salatzen zuela e, gora e, zauritu eragin Espainiako poliziak eta hori ere irmoki salatzen zuen Kataluniako presidenteak barda. L'estat espanyol ha escrit avui una pàgina vergonyosa en la seva història de relació amb Catalunya. Tristament no és la primera. Massa vegades la repressió i la violència han estat la resposta de l'Estat a les aspiracions catalanes. Eta justuki, beraz, e, eh, bortizkiri horren kontatzeko, atxeman genuen e, Ramon Llull izeneko e, eh, liceoan, goizeko e, behatzi derek inguruan, beraz bortizki nola polizia zartu zen e, gune hortara, eta hor e, zer gertatu zen, beraz lekuko bat atxeman genuen, e, bar barda, beraz, eta hori zen aizpea lehizaola, donostiakoara, eta irakazila dena, eta berak ere nola bizi izan zuen poliziak e, lize hortara egin zuen karga bortitza ere kontatu zogun aizpea lehizaolak. E, poliziak saltatu ditu e, baiak, e, eskolako baiak, esiak, eta sartu dira barnera. Barnean ikusten zen eh, patioan bazela jendea, gaua bertan pasatu dutenak eta eh, eta e, bozkatzeko urnak, e, kaxak, barruan zirela, saltatu dute esia eta eraman dituzte, eraman dituzte e, botokutsak atea hautsita. Jendea joan da furgoneten atzetik eta beste kale batean zeuden furgoneten aurrean e, jendea geldik egon da, eta hasi direnean furgonetak martxan ezarri nahian, eseri egin da jende guztia e, lurrean. Momentu bat heldu da, ba, horre tensio puntu bat e, bazen, e, jendea aizen e, lasaiki e, ba, e, pake jendea gara, e, boskatu nahi dugu ja momentu batean e, hasi dira kargatzen. Bai, zaurituak izan dira eta erabili dituzte ere e, pilota gomazko pilotak hemen debekatuak direnak eta aurkitu dituzte ere kartutxoak polborarekin e, disparatuak izan direnak eta hori ere legezkanpokoa da. Hori da, legezkanpokoa den e, hainbat e, mm. jarduera barda egintzutela Espainiako poliziak, merda, beraz, eh, aztapen batean bazilela egoita eh, mazortzi zauritu, gero xifra hori laurenera igozela, eta azken informazioen arrabera, ia zazpirendik gora ere zaurituak badirena horietako iru eh, laurreki large zauritua direna. Hala ere, direko guztien gainetik eta egindako eh, operazio guztien gainetik, zen eta beste arazo handiot izan zen internetarena, boskatzeko gunen internet guneak eh, oztopatuak eta jakeatuak izan baitziren, eta beraz ezin zituzten e, boskagunen e, zerrendak e, kontrolatu, eta horrek ere izuari gibelatu zuen boskatzeko eskubidea. 2006 ean boskatzeko mai baldima ziren Katalonia osoan, lareun mainetan ez izan zen boskatu, eta beraz hori hainbat jende ezin izan du boskatu. Hala ere, dedeku guztien gainetik, eh, Katalonia barda eritatu zuen, hau arrakastatzoa izan dela, 2 milunetik gora jendek boskatu izan duela, zazpire mila jendek boskatzera joan direla, baina ezin izatutela boskatu, eta prozesuak aitzina segitzen duela, azte honetan bertan parlamentuan, Bartzenako parlamentuan beraz gaia azerako duela berriro, eta independentziako bidea ondoko egunetan baikusiko dela ze bide hartzen duen. Berriz ere lotura Kataluniarekin egun handiaren e, eh, biaramunean Kristof Arotzarena ere ostion eh, juntatu izan eh, iztuguna. Egunon, Kristof? Egunon, batxik eta horro Bai, ere hor da berriz ere agurtuko zitugu egunon. Bai, egunon batxik. Bon, eta beraz, uh, atzoko egunean hainitz jendere kanpotik uh, gina zela sustengo hainitz senditu da kariketan ere kanpotik? Bai, bai, bai, zinez, zenitu eh, da sustengoa, kariketan, eta azpimagatzeko da bon, eskal erritik, dinazera sustengoa, eta aizan eh, direla bozkaliko ezberdinetan, bai eh, jendarte zibiliko jendeak, baita ere autetxi zonbaitzu, baina azpimagatzeko da ze antolaketa plantan ezagia zen, eta ze neugri ze emanak ziren, ala, um, lasai egoiteko, eta ikusgarri tasun soberakinik ere ez erakusteko eta be, normaltasun batean bozkatiko. Bai, nik arren nuke e, gizarte eta arte disiplinatu baten irudia ikusi dugula. Biziki disiplinatu izan da, goiz, erren dugu mesela itzineko konexioan goizeko bostetarako joan gira eskola batera, boska gune batera, boska leku batera, harri nola kontsignak ematen ziren berreun jendena itzinean, eta kontsina horiek nola errespetatuak ziren, dena, tarteka norbaitek oi hori bat egiten zuen independentzien alde, eta oi hori bereala isildua zen, zen eta hori zen boska gune bat, neutro izan martzuen, ez dugu ikusi ere, ez da bakar bat ere, bandera bakar bat ere ez dugu ikusi, ez da ere afixarik, ez, ez, dena, eta eh, nik erango nuke, hori eh, kontsina biziki argiak ziren, eta eta disiplinatua, eta gehiago zen talde handi bat, milaka jende zuzaturiko talde baten bizipena ikusi dugula. Hala, elburu azuketan, eh, deus ez leporatzeko eh, horiek, eh, pagetik, eta bereziki eh, Espainiatik, gobernutik, eh, ikusi zezte traba ezagiduen atzo, eta hor, hori zena azpimagatzeko, ala ere, ez disiplina, erriten eh, zinuen bezala, Jose Luis bazen boskaleku Eh, guztietan, eh, zenta kasik bozkaleko guztietan bozkatu alizan da salbu aipatu ditugunak, eh, bai berrietan, bai goizuntan. Hala, beraz, zinez, hor eguna joan da, hola, naiz eta karrapitak izan diren leku batzutan, generateko lekuetan, be, atxaldez ere, goizian ere, iragan baitzen gehien bat kalapitak, atxaldean, hala ere, be, lasaitasun batekin, eh, nahiz eta beldu bat horzen, lasaitasun batekin eh, bozkatu dute. Bai, hmm. eta ni bukatzeko, erranen nuke, behizka bat baita ere, e, egia da izan direnen kalapita horiek, eta irudien bidez, eta sare sozialen bidez, eta telebizta bidez, bat ere ikusi direnean zer ari zen gertatzen, eh, egia da, jenderen azerrea ikusi dugu, baina azerren neurtua ikusi dugu, eta olako uh, eh, lotza bat Espainiaren parte izatearekin eta nire ustez hor arraildura Espainia eta Katalonia artean oraindik eta gehiago areagotu da eta irudioiek nire ustez agur ezateko e, simbolo bat izan dira. Bai. Mm. nik egin ezake ahailgura bano gehiago ahoila dela e, ah. e, gorko egunean. Ah. Irauntza egiteko manera berri bat eh, aipatzen zen eh, atzo, hori, senditzen duzu, iraultza bat dela gertatzen ari dena, hemen honetan? Irautza transizio bat bai, e, irauntza atzoko eguna... Bezaki, irautza denez, baina atzoko egunak Azko, Espainiak portizkeria eh, horrik ilan azteko lagundu du ere uh, eh, oktarat buruz behiteko, ene eritxe azteko. Mhm. Gero, eh, erraiten da, batez ere Europa, bizigiren Europa hontan, horrelako prozesuat hau da, independentziarako prozesuat abiatzea, gerla kontesturik gabeko e, garai batean, estatu batek onartzen ez duen prozesuat abiatzea, eta jendeak horrek buru belarri hortan sartzea azken bost urtetako bide luzaten ondoren, eta horrela finitzea, e, eh, egia da, arregarria darla, eta erakusten du, zer iraultza den, baino bai egiteko maneraz berdin bat. Mm. Hainitz... Eh, Ba, Nazio artetik, jaiten eh, da, Espainiak hartzen du nazio artea bere aldeko bezala, ala ere, badira beste erialde batzu Katalunia begirunearekin ikusten dutenak, eh, Europako beste erialde batzu, orko ordezkariak ikusializan dituzu ez? Bai, ala da, eta e, eh, Jangi Talamonirekin gertatu gira bar da, Kortsikako Asambladako presidentearekin, gomita okantzuen katalan ganik, eh, gomita bete du, eta bentzuren dugu e, eh, Jangi Talamonirekin okandugun e, elgarzketatik satizon behitzu, eta lehenik zertxion atzo gertatu denatik landa galdegin dakugu. pour bien sûr pour euh, des peuples comme le nôtre, mais je crois euh, pour euh, l'ensemble des Européens qui voient ça, qui, qui, se, qui se passent des choses absolument inadmissibles dans, au XXIe siècle. c'est quelque chose que l'on n'attend pas d'un État faisant partie de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe. Ah, ere galdegin diogu, eh, J'espère eh, que eh, ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités dans les États européens, à l'Union européenne, au Conseil de l'Europe, eh bien, qu'ils parleront, qu'ils parleront pour dire que l'on n'a pas le droit de s'opposer à une volonté démocratique par des moyens de violence extrême comme ceux que nous avons vus aujourd'hui. atzo urriaren eh, lehena, beraz, eta egun hori pastuta, Espainia eta Kataluniaren arteko desadostasunak eh, sekolan baino ahondiakoak eh, direla ipatzen ginoen, eh? Berak zer ondorio aurre ikusten duen galindako? Et euh, je crois que cela aura des conséquences importantes euh, pour euh, l'avenir de l'Espagne sûrement, de la Catalogne très certainement, et peut-être même de l'Europe, parce que je crois que de voir un peuple qui cherche à atteindre le droit à l'autodétermination. Aujourd'hui, nous avons au moins 10 ans de retard hein, en Corse par rapport à la Catalogne. Hein. Nous sommes à peu près dans la situation de la Catalogne sur le plan politique, non pas sur le plan économique, mais sur le plan politique. Euh, la situation de la Catalogne il y a 10 ans, hein, en 2006, lorsque euh, la Catalogne se dotait de nouveaux statuts. Hala, gehitu du ere, hildo beretik edo eiteko, Barisek estatutu behi bat onartu behar giokera kortxikari ere, hasteko, eta beraz, Lorsque les Corses seront assurés de la stabilité euh, sur le plan matériel, ce qui n'est pas le cas à l'heure où nous parlons, lorsque les Corses auront pratiqué un statut euh, euh, leur donnant davantage de liberté, eh bien à ce moment-là, ils seront en situation de se prononcer librement pour choisir leur destin. Hala, jangi talamoni, beraz, eh, eh Korsikako asamladako presidentearekin ukan eh, dugun xola eh, eta be, beste autetxi batzu eh, ez nazio baina be, kataluniatik begiratuta bai, hala, eta eskal ere bazirela jusurizeiz buru hor atzo. Bai, e, autetxiak bizten dena hor zirela, udalbiltzako, e, udalbiltzako autetxia handan abat ikusi aldi zentegu, larun janik hor ziren, joan ziren bertara, o, ANS, ANS da beraz Kataluniako biskate, prozesu guztia bultzatu, akulatu eta antolatzen duen e, e erakunde zibil bat, eta hoiekin harremanak ditu udalbiltzak, beraz, e, hauek barreatu dituzte Katalunia osoko hainbat autizkunde lekuetara, batzu joan dira, beste bat egidara, ez bat biztan dena Bartzelonan bertan, eta nahi zuten pixka bat, e, bueno, hor izan, ikusi e, nola pasatzen zen e, eh, bosketa, eta horren berri eman e, nazioetuko komunitatari biztan dena. Eta e, beraz e, sortzirak inguruan e, Katalunia plazan izan dira olako elgarretaratzen diot hori izan da, Eta hor atxeman ditugu beraz Sebas Kristi eta Filipe Laskarai, beraz e, Paruskarreko autetxiak, eta udalbiltzaren izinan bertan zirenak. Udabiltzako autetxiak banatuak izan gira lau taldetan eta talde bakotxak Kataluniako parte batetara joan behar zen e, eguna nola pasatzen zen ikusteko eta bozkalekoen bisitatzeko eta guri tokatu zaigu Barcelona, ba, Katalunia zentrora joitea, lehenik bik eh, egirat eta gero manresa, eta hor, eh, orotarat lau eh, bozkaleku, lau eskola bisitatu ditugu. jendea metatua goiz-goizik e, bulegoetan, hor, bozka bulegoetan, eta gu izan giren tokietan ez da liskarrik edo izan. E, hori bai, jendea hainitz, e, e, eunka, milaka ikusi ditugu e, duinak eta ikaragarri ukinga, unkigarria izan da. Irudiak ikusita gero pixkat hor telebistan, zare sozialetan, e, polizia espainolena represioa nolakoa izan den, eh, espero zenuten e, pixka bat? Ez, hain, hain bortitz, hain nik bederen ez duen espero, eta gehiago dena, gui biligiren tokietan zinez, jendea biziki lasai zegoen, Filipek erran duen bezala, jende hainitze, duintasun eh, handi batekin, gogo handi batekin bozkatzeko, batzuek egoizeko bostetatik ziren eta egoerditan adibidez oraindik eh, pasatzeko bea. Gale egiten zaukuten, e, ba, ipatzea, kondatzea, nola, nola pasatzen zen, eta, eta zer zen egin eh, egiazko asmoa, egin baita, eh, simpleki e, boska emaitea, eta egin e, iritzia emaitea. Eta, eta momentu biziki unki bizi izan ditugu, inan ez da guk ez dugu bat ere boktizkeriarik ikusi, eta Eta hor Espainiako gobernuak egiten duena eta poliziak egiten egiten duena ezin ezin da onartu. Ez da jendea parean da zinez eh, bakarrik bakarrik egan ezagun bozkatu nahian eta holako holako biorentzia ez da onartzen al. Sebas Kristi eta Filipe Laskarai, udalbiltzaren izenean atzo Bartelonan eh, zirenak, eta egia erran ere hau ez gain beste hainbat e, nazioarteko begirale ere ikusitugu, alemanekin itzigin duku, ingles batzurekin ere itzigin genuen, eh, izan gertatu ziren izugarrekerio horietaz, eta egia erran denak, denak, denak harritua ziren bat ikusitakoa. Kataluniako autodeterminazio referenduma ipatzen eh, segitzen dugu Katalunian berean eh, ditugun bilankideirekin Jose Luis Aizpuru eta Christof Arotzarena, horretaraziko dugu, eh, bi milioi boskazale baino gehiago eh, izan direla jakin arazi dutela Kataluniako agintariek Espainiako gobernuak eta Espainiako justiziak ilegaltzat zuten galdeketa batentzat Zagin, nola irakurri behar dira zenbaki horiek, bat zuen, ara ikuspundurik, bi milioi ezer gana idu? <laughs> zer gara nahi duen 2 milioi, eta nik egin ezake 2 milioi, zenta 2 milioi jende mobilizatu dira, eh? pentsa zazpion mila joan dira, eta ez dira kondatuak izan boska horiek, ala, e, ekarri gatik beti eh, izan uh, bai uh, eh, autesuntziak hartu ditu poliziak, edo atxaldean ezari dituzten ziber horiek interneten bidez, ala, txerbitxadoreak moztu eta oro, nola irakutzen uh, diren zenbakiak, nahi den bezala, eh? eskoletan uh, gauzitzenen ere, hala ere eh, eh, Mariano Rajoiek uh, eh, berak uh, bere jageran edo bere posturan uh, egondera bera eta berak dio ez dela egiferendumik izan atzo eta bestaldetik uh, Carles Puigdemontek berak egiten du be prozesuak entzina sigitzen duela eta teko bide hortan. Bai, eta Puigdemontek ere gar, aipatu zuen barba, azte honetan bertan Kataluniako parlamentuan bilkura egingo dutela, parlamentari guztiek, eta emaitza hauek kontutan izan da, prozesuak aizina segitzen duela, hortarako buruilaren hogeian onartu zen erreferendumen legia horren babespean, abiatuko duela, independentziarako e, eh, prozesua abiatzen dela horren babespean, jakina delarik lege hori Espainiako hausitiki konstituzionalak bertan bera utzia duela, beraz, gerta daiteke eh, bi lege diren pean egoiten aldela Katalunia. E, eta gehin ezake eh, ere, duela orte zonbaitzu, ez zela pentsatzen ere Kataluniaren ganik ere e, independentzia aipatzea edo autodeterminazioa aipatzea, e, jakin eta be, azken ekintzekin, nik egan ezake, Espainiak edo Espainiaren bidez eh, heldu direla puntu otarat, puntu otarat elgarrizketa eh, eh, ukatzen baitu Madrilek eta hautatzen baitu ere bide aski bortitza, nahiz eta berak ziregin, edo ziregitasunarekin ikusten duen hori. Hmm. Kataluniaren ikuspundua defendatzeko asteko jende hainitz e, beste jende batzure ikusi dituzue, nor zelekukotasun kartzen aldugu? Bai, euskaldun e, jende hainitz eta hainitz gurutzatu dugu, ba, gero zurrumurra dira, nipatu zioten hogei mila euskaldun e, joan direla, edo Katalunian direla ostiraletik hasi eta gaur arte. Eh, Iarran, e, joan ginen gu goizean goizik larumaten eta gian trena betea zela, egazkinez, autoetan ere bai. Bo, sekulako mobilizazioa, zenbait kartierretan ere e, Euskaldunak ikusten ziren e, eskerrezkuin, eta hor nabaritzen zen alde batetik e, babesa ematera, eta nik errango nuke ere ikastera. Jendean hitz errandigu ikastera gatoz, eta, eta ikasi duguna e, maite dugu, eta bagoaz etxera argazkein hitzekin. Berra da proposatzen dizuet, e, entzutea ligukotasun batzuk, eta azteko iruñatik horra joandako Jose Txorekin eh, mintzatu ginen eh, barda Kataluniako plazan. Kriston lerroak, hori, estatuak sortutako arazoen gati, pues, e, eh, normalazunez ez dira gauzatu bozketak, eta orduan pues, arazoak omen e, bozkatzeko, eta horregatik sortu dire kriston hilara, baina ikusten zan jendea pretzegola itxoiteko eta bere bozkata eta bere eskubidea gauzatzeko internet bidez jarraitu dezuela izan diren istiluak eta hori? Ba, ba, kriston mugimendu egondu eh, da, eta izan ziren berriak toki ezberdin jatik. Iruñetikan ere iritsi zaizkigu e, mezu batzuk, eta hori ikusi dugu, bueno, entratu gara zerketatzen aizen toki batzuetan. Jende batzuk eh, joan dira eh, babesa emaitera eta boskalekuetara ANS elkartarek ematera, eta beste batzuk, beren aldetik, justuki ezagutzera, ikustera, bizitzera, eta horietako batzen legazpitik joan dako mila. Katalunian aldaketa eman da. Edo zer dala biharko egunare, Kataluniak aldatu du. Ia ez dago atzera bueltarik. Eta beste, beste herrialde batzutarak ore, nik uste dut aurre pauso bat, urraz bat, ikasbidea gehien bat, eta nik uste bai Espainiak dendako ere merezizeko izango duela eta beste zenbait lekutako ere bai. Ze ikasiko dugu guk Euskaldunok eh, katalanen ganik gaurko egun batean bezalako egun batean? Ba, gaurko egunez talantea eh, eh nola egiten diran gauzak, patxada, amorro gutxia, e, aurretik, aurretik e, prestatutako zenbait gauza ba, agertzen dirala, gauza asko, bai. Gauza asko ikasten da bai. Eta bihar goizean ze pasatuko da? Jakin. Ozer nahiko zenuke gertatzea? Ba, nahiko nuke, ba, ez dizut esango, independentzia bat, ba, lortza edo bentzet, beraiek boskatu dutena, ez da benetako herria boskatutakoa, baina bai, boskatzen dana, errespetatzea. Errespetua, errespetua zen e, denen Eta e, dugu ere uzurbileko hausapez izan dakoa, mertxa izpurua, eta baita ere udalbiltzako e, presidenti izan dara bere gaian entzun ezagun. Ba nahi, e, hemen ikusi dan guztia zira ragarria iruditu zaitegia esan. Eta batez ere, miresmen sentimentu bat horrela baduz Kataluniar herritarrentzat, e, zeren nik uste e, ikusi ditutain bat tokitan, e, nola portatu dian e, ze jarrera uki duten eta benetan miragarria dela iruz zaitze eh, ez dakit nola esan oso ondo eh? ez dakit oso ondo nola esplikatu baino zibismo izugarriko mogimendua dela eta bueno nik uste desberdintasun bat badago la euskaldunarekiko nik ai bizatentzia hondia deitu dit bozkatzera juten zen jende guzti hori inork ez zera mala, ez inolako ikurrarik, ez, ez pegatinarik, ez ezer, hoi, ez dakit, guretzako oso arraroa da, e, goitik bera markatuta juten gera, hemen ez, eta alata guzti ze, handaude, eta, eta sentimendu irmo, eta oso oso barneratua, bai. Mertxe izpurua, eta biztan dena, itza eman behar ere, bertako jenderi, kataloniarreri, eta Arratzeko sortzitan, justu hemen eh, Katalunia plaza inguruan zen boskatzeko leku baten aitzinean, jendea zen zain, eta bat ez gordetzen zuten, ea poliziarik egin ziren babesteko eta hor kontatzen ari ziren paperetak lapurtu ez izan polizia nazionalak, espainiako polizia nazionalak, eta horietako bati beraz mikrofonoa luzatzeko nion, ea zer sentimendu zuen, eta bat ere ziren espainiarekiko zer sentimendu zuen. Passen les notícies a Madrid, com sempre, que no expliquen res de tot el que passa i aquí estàs veient el que està passant. Clar, si no els hi expliquen el que passa de debò, com els que ho entenguin? Mañana què va passar? Mañana aquí ah. s'acostuma a dir que quan, per exemple, toca la, la grossa, la, la loteria, l'endemà tothom treballa. I se suposa que demà tothom treballarà i no passarà res. I els polítics suposo que ja fa estona que treballen, o fa mesos que treballen. Gràcies. Endavant. Moltes gràcies. De res. I felicitats. Gràcies. Hori da, zer gertatuko da goiz ontan, aztelen goiz ontan, eta berazio mezela, loteria edo joko bat eh, toko, tokatu ez ezkero, eta ez aigun tokatuko, lanera joan beharko dugu goizontan ere, independentziak, independentzia, eta berak ere zioen baita ere Madrileko edadideek nola informatzen duten eta eta zer ikusten duten Madriletik eta zer diferentzia, zer arraildura, zer ezberdintasun dagoen eta horrek ere zer eragin duen. E, gure zola zaldi hau segitzeko behar da behatzi laur dengo etxita e, entzunen dugu mm -hmm. eta artetik kristot behar da datutxo bat biharamunaz, aipatzen maituko biara Bai, bai biaramuna astelen hau, eta biaramunaren biaramuna asteak bia, eta greba horoko gerat deitzen dute, eta mm, beste du bat, eraz greba horoko gerat, egan nahi du, eniz eh, mobilizazio izanen dela, eta eniz gelditze ere bai, eta parlamentuko edo parlamentua deituko duela ere, Osteguna behar bada izanen da eguna, de Carles Puigdemontek, de prozesua aipatzeko eta sakontzeko. Berriz ere lotura, egin behar dugu Kataluniarekin, Jose Luis eh, Aizpuru anbaitzira, eh, gure lankidea, Jose Luis eh, Aizpuru segitzen dugu, atzo entzun ditu edo ikusi dituzuen zuen, zonbait lekukotasun emanez? Bai, egunon berriz, bai, entzun ditugu lekukotasun batzuk horrendik ere, atzo bilduak, Baina, haitzin, beharra da, aipatzenako genuke ere, labur-labur behar ere, eh, antolaketa ez, jendartearen antolaketa, eh, nola antolatua den alde batetik, eta bestetik espontanizate edo bapateko ez, biak eh, ikusi al izan baititugu atzo eta, eta funtzean asteburu osoan ez, behar dugu beraz e, horreiterazi estatu oso eta handi baten debekuari nola aurre egin dioten hainbat jendek, eta hortarako nire ustez e, irudimena nola baliatu duten, irudimena, netzat hitz gakoa da, hemen ikusi duguna ez. Den antolatu zen, mm debekuari buru egiteko, e, behar zioten buru egin, hainbat debekuri publizitatea komunikabideetan etzen pasatzen al, karrikan afixerik ezintzen jarri, debekatu zen ere eskolak irekirik atxikitzea azte ondarrean, Kataluniako komunikazio sistema informatikoa e, bertan bere utzize momentu batean ere, webguneak itxiak izan dira, posta zerbitzuak ez zituen banatzen, Espainiako baita, ez banatzen eh, posta txartelak eta, eta zorroak, Beraz, olako hainbat e, iru, eh, debekuri irudimenarekin eh, erantzun diote Kataluniako ba, hainbat herritarrek. Eta zainak da, kontrolatuz beti. adibidez, hostiralean, e, bapatzen, hainbat eskoletako burazuk, erabaki dute, aurren seka joan direnean, aurrek jasotzera, erabaki dute, ez, WhatsApp ez bidez, e, mesuak ilkarri erabaki dute, aurrak ez ditugu, etxera eramanen, geldituko mm gira hemen, eskoletan, Eta hemen geldituko gira igande goiza arte, eta horrena adibidez e, eh, ongiren bi kartierretako eskoletan, hor berdintzu egin dute, eunda da berroita mar jende inguru gelditu dira, azte ondarrean, aizialdiko aldiko jolazak egiten, poliziak ez zitzan gakotu eskola horiek barnean gelditu dira, eta e, eh, sekunako antolaketarekin, baina bapatean egindakoa. Eta gainera, ezagutzen, ez zituzten, hainbat jende ere, kanporazen zituzten, zen eta beldur ziren, ea horietakoren bat, e, eh, kukuturik edo infiltzaturik zen, polizia izango zen, segurtasuna gatik ere, kanpoan e, jendea utzi dute, naiz eta laguntzera joan. Beraz, e, da, nola erantzun dute, mm. nolako egoera bat. jendea bai. erguntan implikazioa, pixka bat hor. Bai, hori da, hori da. Bai. Sail guziena. Bai. Ados, Euskal Herritik beste jende batzu ere baziren hor, politikariak eh, ere bai, eh, hor lekuko eta bildu duzu, Bai, politikari hainitz ikusi ditugu, eh, eskuin eta adibidez, anitalo peperekin barda berantzi zangira E, bera ere izan da e, boskaleku batean, e, urbilitik ikusi du, biskat nola ziren bosketa, boskak egiten, kontaketan nolako egizeten, da ara uka, berarekin ukandugun sola ah, Gu hor ginen uh, e, bozkalekoaren uh, e, ba, besteko beste hainbat erritar bezala, katalandarrak eta beste errialdekoak ere. Gu ginen bozkalekoan uh, e, poliziak, uh, ez, polizia ez da agertu, ez boska... Mm, Bozkauntzien seka, orduan eguna pasatu da beti tensio momentu batzuekin zurrumoroak bazirelako heldu zirela orduan prestatzen ginen, baina oroak aski lasai, eta sustut gituena da jendeak ze, um, ze poza, ze alaitasuna zuen, ze lasaitasuna ere bai, ikusita ze irudi, heltzen zitzauzkigun beste lekietatik, irudi biziki bortitzak, be jendea beti beti egonda izigarri lasai, txalotzen, giro, giro beroan, eta egiazki bozkatzekoen beia hori uh, oroz baino baino ondiagoa zela Ze ikasi dezu? Be, ikasi dugu, hainitz ikasi dugu, eh, eh, determinazioa ze moldetan eh, erakuts daiteken, uh, eh, zerk egiten duen eh, espero dugu hasteko kanpoari begira irudi batzu onartezinak direla, eta uste dut egun izan diren irudiak zinez uh, direla, bortizkeria indiskriminatua erabili du uh, Espainiak estatuak, horren pajean jende batzu saharrak, hainitz, gazteak, gizon, emazteak zirelarik, bozkatzeko uh, etorriak zirenak, eta irudi horrek espero dut kanpoari begira oiartzun bat dukanen duela bestelan zinez ulerte zina litzateke. Hor Espainiako presidenteak errandu, referenduma ez dela egin, eta eh, deus ez dela aldatu. Be, referenduma eginda, salbo espeneko egoera batean, baldintza batzutan, baina ikustea preseski baldintza horietan ala ere eh, jendea joan dela bozkatzera, Gauza hori egin dela zilegitasun demokratiko osoarekin, hemengo instituzioetatik antolatu da, orduan erreferenduma izan da biztan dena, eta uste dut neorkez dizela kela ejan, atzo eta bihar gauza berdina izan den dela, politikoki gauza initz aldatzen ditu horrek Kataluniaren zat, baina Espainiak estatuaren zat oroak, eta pentsatzen dut gu abertzale ikuspegiarekin ere, be, estaturik gabeko nazioen zat, eh, ekartzen duela ere eh, aintzineko egoera bat eta ondoko egoera bat. Zer irudirekin, zer irudi eramango duzu Euskal Herriera? Uf, hainitz, hainitz, baina eh, behar bat gehien bat, oartzea, hemen hemen, etzela baita ezpada independentzia lortzeko erreferendun bat, baina zela zinez autodeterminatzeko erreferendun bat, eta froga gisa, Be berdin txalotzen ziren, uh, eta etortzen zirenak, jakin gabe zer boskatzen zuten. Boskatzen ziren uh, mozoak, Be, sentitzen zelako horiek nolazpait ala ere nahi zutela babestu referendum hori, ba, txalotzen zen mundu guzia, eta zinez sentitzen genuen, erri bat, ari zela bere etorkizuna erabakitzen, eta hori da irudi azkarrena. Anita Lopepe, Euskal Herria baiko kidea, beraz, barra Kataluniako plazan egindako elkarrezketan batik. Ara, eta burratzeko zurekin, e, eh, Joseluz, eh, aizpuru, Mariano Rajoik egin eh, duetzela deus bilduko dituela parlamentariak Madrilen, baina Katalunian orain e, ze da? Independentzia orain finkatuko dute? E, atzo puizdemonek zioen, bide horriak segitzen nola itzina. Beraz, bardako emaitzak ikusirik segitzen du aitzina, eta beraz azte honetan parlamentoan bilduko du, parlamentoren gehiengoa independentziaren aldekoa da, eta segurazki azte honetan eginen da independentziaren aldeko, olako aldarri bat eginen da, eginen da, Eta ondoti behar bada e, negoziak eta batzuk hasiko dira Espainiarekin, eta nik uste batez ere Europako batasuneko zenbait buruzagirekin. Puizdemonek atzo behin da berriro zion eta dehi egintzen, Europari dehi egintzen, eta horti nik pentsatzen dut e, etor ditekela korapelio haundionen e, askatzea. Ara, ikusiko zer duen, e, atzoko egunak e, zinez sakonki irauli dituen e, ikuspunduak e, Jose Luis e, eh, du, Kataluniatik ari zinela goizuntan e, gurekin, e, ere goizuntan lehentxago ukandugun bezala. Mil esker eta untsa itzuli, eskoal gira. Ba,